illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน คือบุรุษจันทานวังศิกะ คือนักแสดงกายกรรม ยกไม้ไผ่ตั้งขึ้นแล้ว ร้องสั่งผู้ช่วย ซึ่งทำหน้าที่ถือถาดน้ำมันของเขา ด้วยคำว่า เพื่อนถาดน้ำมันจงมา จงขึ้นไปสู่บนไม้ไผ่นี้ แล้วทรงตัวอยู่ในเบื้องบน แห่งลำตัวของเรา ดังนี้ บุรุษผู้เป็นผู้ช่วยของเขา รับคำดังนั้นแล้ว จึงขึ้นไปสู่ไม้ไผ่ ดำรงตัวอยู่เบื้องบนแห่งลำตัวของอาจารย์ Pickles once in the past one acrobat set up his bamboo pole and addressed his apprentice said come dear friend climb to bamboo pole and stand on my shoulders having consented to his teacher message the apprentice up the bamboo pole and stood on the teacher's shoulder ลำดับนั้น บุรุษผู้เป็นอาจารย์ของเขา ได้กล่าวกับบุรุษที่เป็นผู้ช่วยว่า สหายเอ๋ย ท่านจงรักษาซึ่งเรา และเราก็จะรักษาซึ่งท่าน เราคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ จะได้แสดงซึ่งศิลปะด้วย จะได้ลาบด้วย และจะลงจากไม้ไผ่ได้โดยสบัสดีด้วย พิสุนทลายบุรุษผู้เป็นผู้ช่วยได้ฟังดังนั้นแล้ว ได้กล่าวกับบุรุษผู้เป็นหัวหน้าของเขาว่า ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จงรักษาตัวเอง ผมก็จะรักษาตัวผม เมื่อเราต่างฝ่ายต่างคุ้มครองรักษาตนของตนอยู่อย่างนี้จึงจะแสดงศิลปะได้ด้วย จะได้ลาบด้วย จะลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย The acrobat then said to the apprentice, "You protect me, dear friend, and I will protect you." Thus, guarded by one another, protected by one another, we will display our skills, collect our fee, and get down safely from the bamboo pole. When this was said, the apprentice replied, That is not the way to do it, teacher. You protect yourself, teacher, and I will protect myself. Thus, each self-guarded and self-protected, we will display our skills, collect our fee, and get down safely from the bamboo pole. ภิกษุทั้งหลายเธอพึงเจริญสติปัฏฐาน เราจะรักษาซึ่งตน เธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่า เราจะรักษาซึ่งผู้อื่น พิสุทั้งหลายเมื่อรักษาตน ก็คือรักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็คือรักษาตน เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรเล่า ข้อนี้หมายความว่ารักษาตนด้วยการเสพธรรมะ ด้วยการเจริญธรรมะ ด้วยการทำให้มาก ซึ่งธรรมะนี่แหละ คือเมื่อรักษาตนอยู่ จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็คือรักษาตนนั้นเป็นอย่างไรเล่า ข้อนี้หมายความว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู นี่แหละ คือเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่ ก็จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วย Pickles Thus should the establishments of mindfulness be practiced I will protect myself Pickle Thus should be establishments of mindfulness be practiced I will protect others Pickles Thus should be establishments of mindfulness be practiced. Protecting oneself, because one protects others. Protecting others, one protects oneself. And how is it that by protecting oneself, one protects others? By the pursuit, development, and cultivate of the four establishments of mindfulness. It is in such a way that by protecting oneself, one protects others. And how is it that by protecting others, one protects oneself? By patience, harmlessness, loving kindness, and sympathy. It is in such a way that by protecting others, one protects oneself พิสุทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตน ก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิด เมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่น ก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเพราะว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐาน เพื่อรักษาตน ก็เป็นการรักษาผู้อื่น เมื่อเจริญสติปัฏฐาน เพื่อรักษาผู้อื่น ก็เป็นการรักษาตนด้วย อย่างนี้แหละ I will protect myself. Because thus, should the establishments of mindfulness be practiced, I will protect others. Thus, should the establishments of mindfulness be practiced, protecting oneself because one protects others, protecting others, one protects oneself. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ศรัทธา ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา คำตอบพึงมีว่า ทุกคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของศรัทธา I say, Pickles, that faith two Has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for faith? It should be said, suffering. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้ความทุกข์ก็เป็นธรรม ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความทุกข์คำตอบคือการเกิด ชาติคือการเกิดนั่นแหละ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของความทุกข์ I say Pickles that suffering too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. and what is the proximate cause for suffering? It should be said birth. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้การเกิด เรากล่าวว่า ก็เป็นธรรมชาติที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการเกิด คำตอบคือพบ หรือสถานที่เกิด พบนี่แหละเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของการเกิด I say because that both too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for both it should be said existence พิสุทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้พบ ก็เป็นธรรมะ ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพคำตอบพึงมีว่า อุปทานคือความยึดถือ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของภพ I say, Pikups, that existence too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for existence? It should be said, clinging. วิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวแม้ ก็เป็นธรรมะ มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความยึดถือ คืออุปทานคำตอบพึงมีว่าตัณหานั่นแหละ คือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของอุปาทาน I say, because that clinging to as a proximate cause, it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for clinging? It should be said, craving. วิสุทธ์ังหลายเรากล่าวแม้ตัณหา ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมะไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหา คำตอบพึงมีว่า เวทนาคือความรู้สึก เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหา I say Pickups that craving too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for craving? it should be said feeling ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้ เวทนา ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนา คำตอบพึงมีว่าผัสสะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนา I say, because that feeling too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for feeling? It should be said, contact. พิสุทั้งหลาย แม้ผัสสะก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของผัสสะคำตอบคือ สลายตนะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะ I say b e c a u s e that contact too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for contact, it should be said the six sense bases พิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้สลายตนะ ก็เป็นธรรมะมีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะ คำตอบพึงมีว่า นามรูป เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะ I say because that the six sense bases too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for the six sense bases it should be said name and form ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้นามรูป ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของนามรูปคำตอบพึงมีว่า วิญญาณ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูป I say, Picus, that name and form too has a proximate cause, it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for name and form? It should be said consciousness. พิสุทั้งหลายเรากล่าวแม้วิญญาณก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณคำตอบปึงมีว่า สังขารทั้งหลายเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณ I say Picus that the consciousness too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for consciousness? It should be said, volitional formations. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลาย ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของสังขารทั้งหลาย คำตอบพึงมีว่า อวิชชาเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลาย I say, Picus, that volitional formations too have a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for volitional formations? It should be said, ignorance. พิสุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แหละ สังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณ ชื่อว่ามีสังขาร เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย นามรูปชื่อว่ามีวิญญาณ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะชื่อว่ามีนามรูป เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยผัสสะชื่อว่ามีสลายตนะเ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย เวทนา ชื่อว่ามีผัสสะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ตัณหา ชื่อว่ามีเวทนา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย อุปาทาน คือความยึดถือ ชื่อว่ามีตัณหา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยพบคือสถานที่เกิด ชื่อว่ามีอุปาทาน เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ชาติคือการเกิด ชื่อว่ามีพบเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ทุกชื่อว่ามีการเกิด เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธา ชื่อว่ามีทุกขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมทชื่อว่ามีศรัทธา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติ ชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปัสสธิคือความสงบระงับ ชื่อว่ามีปีติ เป็นที่ก็ไปตั้งอาศัย ความสุข ชื่อว่ามีปัสสธิ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย สมาธิชื่อว่ามีสุข เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย การรู้เห็นตามที่เป็นจริง ชื่อว่ามีสมาธิ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความนายคือนิพิทา ชื่อมีการเห็นตามที่เป็นจริง เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความคลายกำหนัดหรือวิราคะ ชื่อมีความหน่ายคือนิพิทา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิมุตต์คือความหลุดพ้น ชื่อว่ามีวิราคะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยาในความสิ้นไป ชื่อว่ามีวิมุตต์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย thus pickles, with ignorant as proximate cause, volitional formations come to be. With volitional formations as proximate cause, consciousness. With consciousness as proximate cause, name and form. With name and form as proximate cause, the six sense bases with the six sense bases as proximate cause, contact. With contact as proximate cause, feeling. With feeling as proximate cause, craving comes to be. With craving as proximate cause, clinging. With clinging as proximate cause, existence with existence as proximate cause, birth. With birth as proximate cause, suffering comes to be. With suffering as proximate cause, faith comes to be. With faith as proximate cause, gladness. With gladness as proximate cause, rapture. With rapture as proximate cause, tranquility. With tranquility as proximate cause, happiness. With happiness as proximate cause, concentration. With concentration as proximate cause, the knowledge and vision of things as they really are with the knowledge and vision of things as they really are, as proximate cause, revulsion comes to be. With revulsion as proximate cause, dispassion. With dispassion as proximate cause, liberation. With liberation as proximate cause, the knowledge of destruction. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนัก ๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นซอกเขาซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ ๆทั้งหลาย ให้เต็มครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลาย ให้เต็มครั้นแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสากรให้เต็มได้ Just as Pickups. When rain pours down in thick droplets on a mountain top. The water flows down along the slope and fills the cliff, gullies, and creeks. These being full, fill up the pools. These being full, fill up the lakes. These being full, fill up the streams. These being full, fill up the rivers. and these being full fill up the great ocean พิสุทลายข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นกล่าวคือสังการทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณชื่อว่ามีสังขาร เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย นามรูปชื่อว่ามีวิญญาณ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะ ชื่อว่ามีนามรูป เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยัสสะ ชื่อว่ามีสลายตนะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย เวทนา ชื่อว่ามีผัสสะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ตัณหา ชื่อว่ามีสลายตนะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย อุปทาน คือความยึดถือ ชื่อว่ามีตัณหา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยภพ ชื่อว่ามีอุปาทาน เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ชาติคือการเกิดชื่อว่ามีพบ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความทุกข์ชื่อว่ามีการเกิด เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปราโมทชื่อว่ามีศรัทธา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติ ชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปัสสติคือความสงบระงับ ชื่อว่ามีปีติ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความสุข ชื่อว่ามีปัสสติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย สมาธิชื่อว่ามีสุข เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย การรู้เห็นตามที่เป็นจริง ชื่อว่ามีสมาธิเ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความนายคือนิพิทา ชื่อว่ามีการรู้เห็นตามที่เป็นจริง เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิราคะ คือความคลายกำหนัด ชื่อว่ามีนิพิทาคือความนาย เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิมุตติคือความหลุดพ้น ชื่อว่ามีวิราคะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยญาในความสิ้นไป ชื่อว่ามีวิมุตติ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยดังนี้แหละ. so too with ignorance as proximate cause volitional formations come to be with volitional formations as proximate cause consciousness comes to be with consciousness as proximate cause name and form with name and form as proximate cause, the six sense bases come to be. With the six sense bases as proximate cause, contact comes to be. With contact as proximate cause, feeling comes to be. With feeling as proximate cause, craving comes to be with craving as proximate cause, clinging comes to be. With clinging as proximate cause, existence comes to be. With existence as proximate cause, birth comes to be. With birth as proximate cause, suffering comes to be. With suffering as proximate cause, faith comes to be. With faith as proximate cause, gladness comes to be. With gladness as proximate cause, rapture comes to be. With rapture as proximate cause, tranquility comes to be. With tranquility as proximate cause, happiness comes to be. With happiness as proximate cause, concentration comes to be. With concentration as proximate cause, the knowledge and vision of things as they really are come to be. With the knowledge and vision of things as they really are as proximate cause, revulsion comes to be. With revulsion as proximate cause, dispassion comes to be. With dispassion as proximate cause, liberation comes to be. With liberation as proximate cause, the knowledge of destruction comes to be. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี